Com és habitual, la temporada va acabant, la temporada va en el seu ritme, però arribant l'estiu i a poc a poc eh, es van apagant aquestes llums de tota una competició des de les diferents vertents esportives que hem tingut al llarg de tota la campanya 2014 o 2013-2014. Eh, ens queden dos focs encesos, eh, eh, que un s'ha pagat aquest cap de setmana i l'altre esperant que tingui continuïtat fins que el Formentera aconsegueixi s'ascens a la segona divisió B, que és el que estan desitjant tots. Però abans d'entrar eh, en detall del que ha set aquest cap de setmana esportivament parlant, saludam en els nostres companys de tertúlia que avui ens acompanyen. Toro Darder, com estàs? Estupendo. Bones tardes, bona nit. Et vares marejar ahir anant a Formentera? No, em vaig maratjar mig. No? Encantat. Bueno. I, I ojalà passin i puguen tornar. Després parlarem de Formentera. Juanito Riera, com estàs? Bé, molt bé. Benvingut. Mm -hmm. eh, M'han dit que surts eh, un programa de sa, bueno, sa competència i de tres no sa competència. Vaig sortir amb una, no sortir, amb una pel·lícula de, la revolución turística. Pues sí, está, está, ya pichó no, ¿eh? buenas tardes, jefe. no, no, sé quién es ese señor, no lo conozco porque no, sé quién. todo el día en, el, candelabro. Juanito Riera, ¿no? En el candelabro todo el día. <laughs> Champion, ¿cómo estás, campeón? Bien, hasta al lado de al, lado de mis dos padres, ¿Cómo voy a estar al lado tuyo y al lado del meloncillo este, pues bien, estoy bien, feliz, llega el verano, vienen caras nuevas, viene gente a Ibiza, viene Estoy, <clears throat> en pocas palabras, <clears throat> cortita y al pie. Feliz. Bueno, Mari Carmen, molts anys eh? M'han dit, hi un pardalet, que va ser Tu cumpleaños. Uf. Felicidades. Eh, mm, ¿qué? ¿Te puedo robar dos segundos? Sí, pero espera que saludas. No, es que no quiero que saludes. Está, sí, que está aquí. Hola, hombre. Sergio, ¿cómo estás? Sergio Tortosa. Muy bien, todo bien, todo bien. Vicente Gea fichado como entrenador del San Jordi, ¿no? Tú que estás bien informado. Bueno, ahí estaba, estaba al caer, por lo que... Creo que sí, que ya está cerrado el tema. Ha dicho un pajarito que estabas viendo un chale al lado del campo fútbol esta mañana. ¿Qué te gusta, la zona del campo La Peña o qué? Sí, porque yo tengo buenos, buenos amigos. Buenos, un buenos clientes. Buenos amigos, buenos clientes. ¿Qué nos tienes que contar? Bueno, primero, mira, primero le voy a mandar un abrazo muy grande que nos ve todo el lunes a Carlos Escaná y a su mujer Patricia y a sus niñas. Está un poco malitín, pero se va a poner un fuerte amigo de Tolo y de todo y de aquí. Carlito, un beso. Y decir, pues, ahora mi en este caso le correspondería a Matolo, pero que hicimos un cumpleaños en el restaurante de mi prima de San Carlos, mi prima Isabel, su hija Isabela, todo el mundo, y, quiero desde aquí, no tengo palabras para todos los veteranos que vinieron, para la gente que entró por vídeos, y para mi meloncilla, mejor que lo diga que el señor que le corresponde como invitado. ¿Ah, sí? Fíjate, le cedo hasta la palabra. Todo va a pasar. Eh, como te dije ayer y repito, que fue una fiesta 10 y felicitar otra vez, que ya lo hicimos ayer, a Mari Carmen. Y yo creo que todo lo que se le hizo se lo merece con creces. Sobre todo para aguantarte. y a Ricardito con su música, a todo el mundo, de verdad, te lo digo, ¿verdad, José? Es famoso Ricardito. Sí, eh, está, eh, metido en todo Bueno, está, eh, ¿Ah? porque es de los nuestros y cantas con él y va al y se hace ridículo, no lo nota, y, pero de todo corazón te lo vuelvo a repetir pero que que cantó hasta Bustamante. ¿eh? ¿Cómo? Perdona, entró por vídeo. Y Paula, y Fernando Hierro, y tanto, y tanto. Pero te lo vuelvo a repetir. Ese grupo que yo tengo, de mis ceporrillos, de mi, de mi berrinche, de mi yosa, mi sisa, mi tito, cabrera, etcétera, etcétera, todos, mi muri, que le mandamos un abrazo muy grande y que ayer, y era el cumpleaños que estaba invitado y falleció su madre en Corea. De Un palo porque yo la quería mucho y a sus hermanos pero mira, José, y tú no viniste porque no te dio la gana, porque como estás haciendo el maratón, que estás ya bien. No, no, todavía no. Pues te espero en el Malibú que vamos a hacer un torneo de padres. vamos a ir al <laughs> Malibú, a ver si nos recuperamos allí en la, playa. Ve, eh, em, os queda? I entramos, en materia, no? Entramos en materia porque el Formentera va guanyar. 2 eh? a 0 davant del Montañés. eh? La es que no és que anem de sorpresa en sorpresa. El Formentera jo crec que té capacitat, té equip, té pressupost, té, sobretot, especialment, afició i junta directiva. És el més important eh, que té ara mateix un equip, eh, eh, jo crec que compensat, amb fons d'armari, que el, de lo que es queixava en Felip Portes la temporada passada, i que jo crec que ens pot dar la gran alegria després de la decepció no? de la penya esportiva Santa Eulària, eliminat per, per Anguiano, i que bueno, pues, mm, no és el que desitjaven ni, ni el que esperaven, no? però el Formentera ha estat allí, 2 a 0, marge de confiança, d'avantatge, no hi ha que, no hi ha que confiar-se tampoc, però en qualsevol cas jo crec que se'n va amb un bagatge prou important en el camp de, de Barcelona. Després, el Portmany, decepció. Jo crec que és la paraula. Decepció perquè aquesta temporada, amb un equipàs que tenia, amb una plantilla renovada, reforçada, amb un nou entrenador, amb unes aspiracions altíssimes, fent un passeig per la Lliga Interpobles, després amb alguna dificultat en la Lliga de la regional, però bé, un equip que jo crec que enguany sí, enguany sí que havia de pujar. Al final, bueno, yo no sé si se mala suerte, si circunstancias... Eh, Estaba, esta mañana iba mucha gente a San Antonio porque hay un tanatorio nuevo que se llama el campo de fútbol Pulmay. Estaba Paco Derbaz de negro, de luto, y debe pasar algo gordo porque esta cuando nos toca hablar, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, vaya palo más gordo. Bueno, la es que un empate 0-0 davant de porras, después de, haber perdido 1-0 en el camp mallorquí no os esperaba ninguno. es parla de que hi va penals que no es varen pitar, de que hi va circumstàncies que haguessin pogut canviar eh, eh, eh signe, diguéssim, de, de, de l'eliminatori del partit, però bueno, qualsevol cas el que va passar és que el Promany va, va ser eliminat. Hem de fer, encara que sigui només una referència, eh, en aquest inici del Campionat de Balears de Rally, eh, de cotxes que aquest cap de setmana es disputava a Sant Josep, eh, va ser especialment dissabte a la tarda, un accident greu, hi va haver dos pilots mallorquins ingressats a, eh, a, eh, a la clínica Vilàs, després d'aquest accident varen perdre la direcció i el control de, del cotxe i es van empotrar contra una paret, es, es, tant el pilot com el copilot es van ingressar immediatament a la clínica Vilàs i s'espera que evolucionin positivament i que surtin d'aquesta situació. Eh, bueno, en va anar a Formentera, alguns de vosaltres ho van a Sant Antoni, eh, els altres vereu el partit del Formentera també per IB3, que el va dar. Bueno, començant parlant una mica del Formentera, després parlarem del Portmany. Eh, jo crec que el Formentera, vaig del meu punt de vista, no és que sigui la sorpresa, però sense cap dubte les coses li estan rodant bé, per almenys li estan rodant bé. Hombre, jo eh, la setmana passada vaig parlar amb en Roberto, que havia estat aquí, en Roberto Puerto, sí i que ell coneix eh, la muntanyesa i m'ha dit serà una eliminatòria, coneix ell també el Formentera, diu serà una eliminatòria molt igualada. I la veritat és que són dos equipos que jo penso que molt parejos. La veritat és que a la primera part no va ser una primera part bona perquè hi va haver molt de balon, eh, feia molt de vent i es vent, es balon per alt, va ser molt deslluïda. Però a la segona part sí que el Formentera eh, va baixar un poc el balon, i la veritat és que en Piquero val la pena tenir-lo perquè una ocasió que se li va presentar estava jo amb un company dic ara marca i no va fallar perquè, ell, perquè és ocasió no falla i llavors pues, el segon dos i això és, una, és un avantatge molt important jo estic en el que diu en Luis Elcacho que encara hi ha molta cosa i que no s'han de eh, pensar de que està tot fet perquè serà un partit difícil però sí que realment eh, la penya té equip, perdona, el Formentera té equipo per treure aquesta eliminatòria. Uh -huh. o sigui, sí, sí. Jo crec que... Uh, Juanito, tu el veres el partit per, sí, per, televisió, per sí. televisió no? Sí. I quina impressió et va? Bueno, eh, més o menys el que diu en Tolo, o sigui, vull dir que la primera part és veritat, que allò pareixia partit de, de voleibol i, i bé, però clar, es, es ven, eh, ja sabem que es ven, és, jo crec que és l'enemic més, més fotut que té el futbol, no? i però la segona part pues, doncs, bueno, pues doncs el indudablement el Formentera que tenia es, es vent en contra la primera part pues, doncs, va saber aguantar es, es, es, es han vist perquè els altres tampoc no és que arribassin amb molta, amb molta d'això a la seva porteria, però bueno, i la segona part, doncs, bueno, doncs el Formentera jo crec que, que, bueno, que havia, havia de guanyar el partit i de fet doncs, es, aquest en Piquero aquest és un tio molt llest i la veritat és que aquesta oportunitat que va tenir, de que li varen enviar aquesta pilota enmig dels dos centrals i ell va tenir, bueno, va fusilar, no? I l'altre doncs, va, ser, bueno, va ser un retruc, va picar amb un jugador seu i va despistar el porter i la va, fer. dins. Però bueno, jo crec que el resultat és molt bo, però eh, així i tot, doncs, eh, tenc entès que el camp encara és més petit que el de Formentera i, i que allà pues, doncs, eh, tenen una afició d'aquestes de barri que es veu que que es veu que es foten, que es, pitja, que es pitgen allà, allà davant i que vull dir que, que bueno, jo crec que si la primera part saben aguantar-la, eh, jo penso que se durant però alerta que, que en sa primera embestida no, no els hi marquin aquells perquè, perquè és un, un olla pressió pel, por lo que he sentit a un olla precioso que mm. ¿viste el partido por la tele o no? No, trocito, porque mm. te explico, ahora ya entre, entre el aeropuerto, Malibú, y ahora dentro de un rato aquí, pues, pues me fui al aeropuerto, sabes que te iba a dar una alegría hoy. Tengo aquí a Gaby, el capitán del Atlético Madrid, que me hubiera gustado traerlo. Estuve, con él y contigo el año pasado. Hace dos mm. días levantando la, Copa de Rey, levantando la Liga y, y la Copa de Europa por tres segundos, y lo tenemos en Ibiza, como otros tantos, y me hubiera hecho mucha ilusión y le he dicho que le iba a mandar un abrazo y se lo mandamos. Y por eso lo vi, como dicen ellos, vi 20 minutos el primer tiempo. Bueno, que enhorabuena, Gaby, enhorabuena, ¿no? Desde aquí, desde TEF. Mm, te, deseamos todo el éxito del mundo. Eh, el, verano pasado ya hablábamos de la proyección de este Atlético Madrid. Hace un rato que tú lo entrevistaste que un capitán del Atlético <laughs> Mexicano, la Copa del Rey, la Liga y casi a 30 segundos de la Champions, y lo ve y parece que juega en el Puigdemont Una modestia. Por eso me hubiera gustado traerlo. Pero a lo que va va del fútbol, vi 20 minutos muy malos el primer tiempo, muy malo, por el viento, por lo que sea. Y el segundo, pues mi cara del fin, que me alegro mucho por él, porque va a ser decisivo en este playoff. Pero estamos aquí hablando, nosotros, yo hubiera dado, hubiera firmado un 2-0 <laughs> con los ojos cerrados. ¿eh? Pero si, si, vamos a también, si, empata, pues si, empata, si lo importante en esta eliminatoria es que no recibas goles. Porque no, valen doble fuera. Si el Fomentera por lo que ha metido un gol allí, tiene que meter otro 15 goles para eliminarlo. Y el Fomentera empató aquí 0-0 con un toro como el Villarrobledo, con un toro gordo, y allí con culo sin culo y con mucho trabajo y sacrificio, en el minuto 93 pasa la eliminatoria. Pues por lo tanto pues decirle de aquí, yo es que ya me he cansado este año de felicitar a Formentera y cuando he dicho que a veces no me ha gustado Luis porque ha, planteado partido en plan Dotti, pues decirte que ahora sí me alegro y, por el bien del Formentera de Ibiza que, ojalá suba segunda vez, aunque sea injusto y de penalti, porque ya está bien que al equipo de Ibiza pues alguna vez le toque la lotería. Bueno, de Ibiza no, Formentera. Bueno, Formentera. Eh. Yo tengo ganas de verlo porque tengo muchos aficionados que me llaman, que vaya y, un día esto iré y si puede ser el domingo que, pase la eliminatoria, y es como dice, como catalán que que sabe ese campo, lo conoce y, es una ratonera, pero es que el campo de Formentera es una ratonera con bombonera. Porque no veas la afición, ruido que hace y cómo está con el equipo, eh? se ha entrenado una de esas cosas que, bueno, que no se la primera el Cacho y me llena, es es ese, no? De, de, del de shock no? de, del Formentera, que está muy desgastado, que está en una situación que no a tomas agrada, no? y entre ellos bueno, l'entrenador Montanyes, ah, jo no sé si buscan excusas o no, pero sí que va después después del partido, que eh, se está terreny de juego no era el más favorable. qué pasa? aquí la gente no se acuerda cuando jugamos en el campo de Santa Eulalia, de San Carlos, de Santa Gestudio, con un hoyo así de grande, y ahora tenemos cepa artificial y también nos quejamos. Es que ya vamos a tener que jugar en el Bernabéu, y hay entrenadores que, que para jugar en el Bernabéu habrá que jugarla despacito Allí al voleibol no se juega en el Bernabéu porque te silba. Por lo tanto, eh, Luis tendrá sus quejas, pero esa eliminatoria que ha sacado ya la soñaba él con IVA 24 horas antes. Por lo tanto, enhorabuena a Feliz Porta, a Formentera, a su oficio, al entrenador y al equipo. Y a mi cara del fin, que me alegro mucho. A Piquero. Sergio. Bien, yo en primer lugar felicito al Formentera por un resultado no, no es fácil de sacar en una eliminatoria y más sabiendo el rival, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho la primera parte el, el, equipo La Montañesa, tengo al, jugador central izquierdo, capitán, que estuvo con nosotros en el video, lo tuve, Andrés Borges, y, y, la verdad que un equipo muy, muy fuerte físico, tenía Torres, aparte eh, sabían a qué jugaba, vimos que el problema tanto un equipo como otro era el, aire que, que soplaba y la verdad que la primera parte fue una primera parte bastante, bastante floja, ¿no? Eh, después la segunda parte yo creo que Formentera ahí con el, con el viento a favor jugó mejor, trianguló mejor. Formentera tiene mucho nivel eh, técnicamente de los jugadores cuando me gustaría ver eh, un Formentera con, con, un, campo más grande porque yo creo que podría dar mucho más rendimiento de lo que da por las dimensiones del campo. Y ante un rival que yo creo que el rival, y, hablando que estuve hablando con Andrés, yo creo que será muy difícil. Yo, han sacado un resultado muy, muy, muy bueno, muy bueno pero el campo de la montañesa se meten más de 2.000 personas. Eh, me comentaba que aquello es como una bombonera, pero un pequeñito. El campo es más pequeño aún que, el de Formentera. Y por lo que se ve, la gente se anima allí. Y ha habido partidos que han tenido eh, en resultado durante toda la temporada al verso y lo han levantado. Y, bueno, será un partido, un partido duro, ¿no? Ojalá que el Formentera eh, vaya, busque portería, porque meter un gol allí, aparte del resultado que lleva, si mete un gol ya tendrían la eliminatoria súper, súper a favor pero pienso que, no está todo decidido y que será un partido bastante, bastante duro. ¿no? A mí, a pesar del resultado a cero, que todo lo que lo vio en directo y yo lo vi por la televisión, fueron dos fallos garrafales defensivos donde te deja botar el balón, el portero, que si tuya, que si mía, que tal, y te, roban la cartera. Fueron fallos garrafales y yo pienso que, que, bueno, será un partido, un partido duro y ojalá que el Formentera eh, la eliminatoria. Yo creo que también eh, lo dije en función del cuando el resultado positivo que sacaron Villarroledo y pasar la, primera eliminatoria, dije que el Formentera eh, podía tener ese plus más aún de, de, motivación porque, porque pasaba una eliminatoria muy dura y creo que aguantó bastante el, el chaparrón y, y, bueno, yo creo que el Formentera, a pesar de tenerlo muy, muy, muy encarado, eh, tendrá que currar y ponerse en mono de trabajo porque ahí será difícil. ¿eh? Tú sabes que los grandes entrenadores, Tulavi, que hoy tiene mucha amistad en el fútbol, dicen todos, y allí mi padre y, mi segundo padre, que lo saben por su año de experiencia, que la Champions y en la eliminatoria el mejor resultado es en 2-0. Cuando vas fuera de casa y tienes un 2-0, tienes un 95% de posibilidades de pasar a la eliminatoria. No sé si estaréis de acuerdo. Home, la veritat és que amb un 2-0 i amb eliminatòries tan ajustades com aquestes eh, tens molt de terreny guanyat, no? El que passa és que, a veure... Formes, sí. ells tenen una sèrie de jugadors, els 10, els 8, els 9, oh. 7, jugadors alts. Mucha un camp petit... Más pequeño de Formentera. A pesar que el eh. Formentera té dos centrals que van molt bé de cap ah. i es porter que té una seguretat i tal, però a un camp petit això serà perillós. Jo crec que la, la RA le va a la cabeza la montañesa de sacar balones. pase o no pase, ojalá pase. ¿eh? Y, después yo creo que tienen la experiencia suficiente porque hemos visto durante la temporada que mismamente en Poblense le levantaron el partido al Formentera. Es decir, que un resultado cero lo tiene muy encaminado, pues muy engañoso, Por en un campo de esto, con la presión que van a tener allí, eh, como te metan en los primeros 15 minutos un gol, eh, sobre todo, una de las cosas, por ejemplo, que yo le vi al Formentera ayer y con bastante valentía a favor de, lo que planteó Luis, es que fue una buscar portería, eh, estuvieron el equipo, no se retrasó, no sé cómo lo viste tú, pero que fue una buscar portería, estaban las líneas bastante juntas, salían bastante bien. eso no, es no es lo que diu, entrenador del Montañesa no? que eh, le ha de que un equipo que li en dit que tenía mucha capacidad ofensiva eh, al final no la va demostrar eh, ahir eh, a Formentera. Això és el que dius l'entrenador del Montañesa, eh? jo no sé a eh, què esperava, si esperava una revolució ofensiva o què esperava, però en qualsevol cas el que sí, eh, tots coincideixen, és que el Formentera va aprofitar molt bé les poques ocasions clares Però que va tenir de gol. No? dir que això, que a vegades és el que passa, no? que haya eh, a partir ah. o intentas, o intentas, o intentas y no tens... Bueno, sin, ir, más ejemplo, la Peña el domingo pasado con el aguinano este creó 100 ocasiones no metió ninguna. Mejor el día de San Rafael no creo ni media ganó dos 1 Pero normalmente, por ejemplo, Fermentera, en, hay veces que ha variado y ha jugado con un, con un sistema con un media punta más descarado. En este caso jugó Néstor y, Piquero con dos puntas arriba. Eh, yo jugar con dos delanteros arriba no, tenía un repliegue intensivo, es decir, que iban a buscarlo no arriba del todo, no en zona, en zona 3, pero sí en, a tres cuartos. A mí no me pareció. Además, si valoramos el Formentera cuando ha jugado a la defensiva y más el perfil de, jugadores que tiene y cuando se tiran atrás, cuando más problemas han tenido. Y a la vista está que le han levantado varios partidos. un momento que la quitó a Moreno y salió Winde también, o sea que prácticamente eh, había... No, no, yo, yo, yo el planteamiento... Después de la segunda parte y se hizo... Y, Pepe lo metió ahí de medio, medio centro, salió por Urrea, es decir, que realmente el sistema 1442 lo, lo, lo mantuvo, lo mantuvo, lo mantuvo Luis y, sin embargo cuando ha tirado más atrás, yo pienso que, que Formentera, y más sabiendo lo hablaba con Andrés, le digo, el tema del aire, eh, no sé el tiempo que, que, que, hará, pero digo, con el tema del aire, aquello va, a ser, aquello va a ser tremendo, y así fue, ¿no? Y, él me comentaba después del partido que no se esperaba, ¿no? El, balón corría y, pensaba que el portero iba es decir, que el Formentera esperó el momento, fueron fallos garrafales de, la defensa, pero ahí está, hay que estar, los jugadores tienen que estar ahí para, para, meterla y, para saber. pero, un momento, ¿viento que hacía solo para Formentera o para la montañesa? Vamos, digo yo, lo que sí está claro es que Luis El Cacho, menudo lujo se permite le pones quita a cuatro y pone otros ah, cuatro. Vamos, vaya plantilla que tiene. me gustaría destacar un futbolista que yo creo que está, yo creo que está del Formentera, ah, hay varios no, pero yo creo que está por encima de esta categoría que es el portero. El Contreras está a un nivel increíble. Es un portero que eh, está dando dos años que lleva aquí. Yo lo conocía porque estaba por allá en el grupo, en el grupo andaluz ahí jugando y la verdad que está a otro nivel ese portero le ha dado muchísimos puntos. Eh, a la vista también hizo un partido con el Villarrobledo y en la primera parte yo apretaron muchísimo. Eh. Bueno, Formentera ni llegó a portería, pero la primera parte yo creo que fue más de, la montañesa, la segunda del, del, Formentera. El maestro no se equivoca. ¿A qué pasa Formentera esta eliminatoria, maestro? Hombre, yo creo que sí, que lo pasará, pero yo supongo que ahora de hauran d'anar en en No per res, sinó perquè eh, aquestes, aquestes 2.000 persones que van a un camat d'allí i m'han explicat que és un barri obrer que es veu que estan a mort, estan a mort amb l'equip i que estan allí damunt i que... Bueno, eh, és el que dèiem, si... Home, a Formentera li aniria bé que, que, mar, que marcàs un, que marcàs un gol. A, a, que anar a buscar un gol, no? Eh? Claro. Si sí, no, no, por redes si sociales... No, el mismo domingo, yo lo digo por, bueno, eh, por redes sociales ya lo, los mismos jugadores ya calentando el ambiente de que, de que bueno, que, acudan al partido. animal, animal. animal, Pero, en las redes sociales sabes que vas perdiendo 2-0. Ah, ah, está claro. que tienes que meter tres goles y que Formentera no marque ninguno. Ah, lo que debe ser, lo que de Montaña de Muntanya es que en sus primeros minutos de, del partido de Barcelona marquen. Si no, A mi m'hi gusta... Ell, eh, ell, de, ell deia, diu, és que se li farà molt llarg en el Formentera. Sí. Jo crec que se li farà més llarg en el Montanyesa. eh, si, si, si veuen que no marquen. No? Una clave, és marcar tu. Perquè si el Formentera marca un gol, clar, clar, clar. i si, si ells marquen a principi, se creixen i l'equip al contrari crea dudes. Però si van passant els 20 primers minuts i ells no I han mantens. marcat, el mateix equip li entren aquesta, aquesta, aquesta pressió i aquesta... Y pero, jo, jo, pero aparte yo, que el Formentera tiene un conjunto muy fuerte defensivamente no, y también le puede hacer a la contra. Dije yo en la otra eliminatoria y lo repite, que el Formentera por las características casi juega mejor fuera que en casa. Sí. Javi, el, el, el... Bueno, perquè la majoria de vegades que juga fora juga en camps grossos, no? La majoria. A no siempre pero però jugaba, lo, lo comentaba, ¿no? que jugaba uno pues de los equipos máximos goleadores de, de, la tercera división con el equipo menos goleado. Si, si, no estoy estic, si no estic equivocat, a l'Ullarda se liga no ha perdut cap partit el Montañés sí, sí, casa. Sí, no, por eh? eso te digo. No y, a la vez, de Y a la vez uno de los máximos goleadores en la, tercera división. A mí el equipo realmente, a pesar de, de que la segunda parte bajó y el que Formentera apretó con el viento a favor, yo veo un equipo, el equipo ese es potente, ¿eh? Y si no comete esos errores y están acertados, evidentemente, los jugadores como mm. Piquero y Armando ahí en, en esos fallos defensivos, eh, hubiese sido un partido yo, yo muy, crec molt que han d'anar, jo ¿eh? crec que han, han d'anar molt en compte el Formentera perquè sí, és un equip que és un equip que, que va demostrar que, que no és mal equip i, i a casa seva, si diuen que amb un fora de banda, com aquell que diu la fos dins la porteria, imagina't sí. tu la quantitat d'ocasions que tindrà aquest equip ah. Clar, imagina't. Eh, Home, eh, jo, i, i tornant enrere una mica el que comentàvem els dilluns passat, no? el que m'apareix bastant impresentable. Home, hi ha els equips que hi ha, evidentment, i això és el que provoca aquest tipus de coses, no? però eh, el eh, fet de que els primers ho tinguin tan fàcil, a l'hora de pujar, i que es que van segons, tercers i quarts tinguin que jugar tres eliminatòries. Lo hemos dicho aquí ja, esto es un crimen, hombre. No, para és, home, que esto, esto la Formentera ara eh, superar aquesta eliminatòria i hauria de ara posa, posa, entrar en una tercera eliminatòria. És cas que... de que el Formentera, que va eliminar el Villarrobledo, Ahora elimina aquests i ha de tornar a fer un alto eliminatori. Quan ha eliminat dos equipassos... mete i te meten, aparte de eso... Ha eliminat lo... casi los campeón de Cataluña y, a un dels millors equips de, aparte, de Castella, aparte entonces, el 20... Entonces tú, subdirector, cuando yo dije aquí que la federación tiene que darle la vuelta a la tortilla porque es injusto, después de eliminar, sí, ojalá eliminado equipazos, que tenga que tocarle otro para segunda. subir això, això tu que tens tan bona relació amb en Villar, tens claro, parlar amb en Villar. No, no, això no... no. Jo, jo, jo en, en compte de, de parlar de la federació, m'aniria directament als despatx d'en Villar i eh? li diria, escolta, que, que passa aquí? I que el Formentera ha de passar ja, si supera, si supera... ojalà, sí. ojalà que, I ojalà que la, la supere después de todas las ah, cosas, aparte de los partidos, te metes el veintitanto de junio y, a, el 15, el 15, exacto, el 15, 15, 16, 14, tiene que, tiene que estar otra vez rodando. No, eh, eh, no, no, no. para planificar, el equipo se hace una vez. Igual pasa para los eso campeones. Eso para que no me regañe, lo voy a decir a mi manera. Porque el equipo campeón. mundial que pierde la primera eliminatoria, tiene que seguir haciendo. y está un equipo que ha jugado 38 partidos que ha sido campeón de un grupo y luego resulta que, pierde la primera eliminatoria. Tienes que seguir compitiendo, tienes más opciones. pero uno más. pero. En però. Encara le dan més oportunidades? Vale, de acuerdo. Pero es que el ya té la máxima oportunidad. En una eliminatòria pues con lo que le ha ah, la que bien y perfecto, no? Pero, eh. vamos, si debo parte en encara reengancha en, en otras Estoy seguro que el equipo que le toca al Mallorca B tienen menos equipo que Villarroledo y la però de molt, però de, de mucho. Però de molt. Jo, jo, de jo, jo l'equip que li va tocar... Seguim que, que, que, que li tocar en el Mallorca, en el Mallorca ve. Eh, eh Canario, l'equip Canario. Eh, eh, L'Anguiano crec que va empatar amb el Betis. Eh? Sí, sí, no, i, i l'Anguiano que el varen, el varen, el varen menospreciar de, de I I que quizà tenim sa culpa perquè vàrem començar a dir ui, els equips aquests d'allà dalt i, i a més és un, és un poblat de 500 habitants i, i, i vàrem menospreciar de molt i el tanto, el tanto que no, bueno, no eren eh, tan dolents ara parlem del Promany però abans abans de que se m'escapi el tema, no? perquè a veure, jo tinc sapat encara fotuda, eh? m'acosta. En sapat coixa i tot, no? Eh, la federació, que a vegades en l'avi és tan directa, tan directa. En Antolo li vaig comentar l'altre dia. M'apareix és que qualificar-ho a vegades és complicat, però m'apareix una indecència, una indecència, que lots de 7 8 i 9 anys que han fet campions d'Ibissa i Formentera es tinguin que desplaçar a Palma per jugar al Campionat de Balears i tinguin que sortir amb un avió a les 7 del matí per arribar a Palma a les 7 i mitja. El Sant Jordi Prebenjamí, que ha fet campió, es desplaça a les 7 del matí del dia 14 de juny a Palma per jugar a les 10 del matí. M'apareix impresentable. La penya blanca i blava Benjamí, que ha fet campió de bici formentera d'aquesta categoria, es té a desplaçar a Palma el dia 14 de juny a les 7 del matí per jugar a les 12 del migdia. Home, jo crec que si hem de buscar un campionat de Balears en circumstàncies semblants, en situacions eh, de certa igualtat, el que haurien de provocar és que hi hagi aquesta igualtat. Si l'equip es té a desplaçar a Palma, que es busqui un horari, allà on l'equip es desplaci, I descansi, descansi eh, eh, eh, es, es prepari eh, i llavors jugui. Però arribar a les 7 i 20 del matí, anar-se en directe en el camp i allà immediatament posar-se a jugar, que és el que li passarà al Sant Jordi, m'apareix indecent, indecent. I m'apareix que en aquest cas, jo no sé si de més és culpa de la federació mallorquina, com molts a vegades deien. Jo no sé els representants d'aquí, de la Junta Insular, com poden permetre una cosa així. Com ho permeten amb valors de 7, 8 i 9 anys? És que és impresentable. És impresentable. I llavors que no ens trobem com s'ha trobat algun d'aquests equips que ha anat a disputar campionats de Balears amb altres situacions com el que va passar en aquests darrers anys. Pilotes diferents, camps diferents en mides, però bueno, o jugant tots igual o no juguem. I ara altra... Menorca ni hi va. No. Menorca ni hi va. I ara... És que ni, ni vol anar. Perquè jo crec que al final deuen dir... I ja està. Però, està... Fíjate. La Pena Blanquiola que va fer campió fa dos anys, jo no sé ni menys com va fer campió. És que no ho sé perquè la desavantatge és tal, la desavantatge és tal, que, que al final fer campió vol dir que, que deus ser molt superior. Perquè si no ets molt superior ja amb una certa igualtat, amb aquestes condicions és impossible competir. No es pot competir. I llavors una altra. Set des matí, un vol amb un avionet petitet, si sabem que els vols que hi ha entre Eivissa i Palma, Menorca i Palma, són petitets. Aquests al·lots s'aniran a les 7 del matí quasi només amb un entrenador i un delegat, i amb dos o tres pares, perquè el resta no hi caben amb aquest avió, s'han d'anar a les 9, a les 9 i 20, a les 10, o sigui que l'equip es desplaçarà tirarà dues hores i mitja, perduts per Palma, i llavors encara un altre avió haurà de desplaçar a part de l'expedició. I que ha una cosa grave. Son cosas. Hay una cosa grave, ha una cosa grave, ponte que en ese vuelo haya overbooking. No, no, que, Conte i que, se queden los niños sin eh, ¿eh? eh en eh, vez de dir la noche anterior. És que, és que segur. Em vas de dir, bueno, doncs pues mira, que els boixos se'n vagin a les 9, de, a les 9 i mitja del matí, que, que descansin, que esmorzin tranquils, que, que, que dinin tranquils, i a les 5 de la tarda, o sigui, si hi ha avions tot el dia, tot el dia, a les 5 de la tarda, que juguin, que juguin tranquils, que no es tinguin que aixecar a les 5 del matí o a les 5 i mitja del matí, que m'apareix una barbaritat, m'apareix una barbaritat, però bueno, Yo no sé cómo vais, pero no <laughs> es palía. Yo no sé cómo vais, vamos. Yo prefiero no hablar porque me como el televisor. Yo lo he dicho mil veces ya. Esta Federación de pinta menos que yo en los bancos. Pinta menos que yo en los bancos. Porque como tú dices, es una vergüenza que, que niños que van contra la ilusión del mundo, llegue el bocadillo en el cuello para poder jugar. Cuando la noche antes va, si la descansa, perdona, perdona, la noche anterior descansa y los padres que vayan a las 7 de la mañana, muy bien, pero los chicos están descansando con su entrenador y su delegado y punto. Pero tu que, aquí, que lots que a lo millor a las 9 o a les 10, a a dormir en eh, encara que els digas, que se'n dormir de la tarde. no se dormirá, y, fíjate, lo que te va a decir tu Lady. Al señor, el nuevo presidente de la federación, Buffy, te mando un abrazo muy grande y te deseo todos los éxitos del mundo. Fíjate cómo soy yo. A los anteriores los voy a mandar a correo para que los facturen. No, que en pensàveu d'això? Sí, per què mojar-se? Bueno, que, que, que, que en Claro, eh, però que te digo... Eh, home, això és, és una cosa de... O sigui, amb una mica de criteri no pots fer això, això està claríssim. A tot l'estat amb en Miquel Bastard. O sigui, eh, vull dir-te que, no, vull dir que, vull dir que eh, això és una mica... A unes persones d'aquí, i no estaven molt enterades del tema, i me varen dir, diu, sempre mos fan el mateix, mos posen els primers partits, en el no he pogut ser sobre res més. No, és que eh, eh, en l'hora acaba de dir una cosa, no, és que hem parlat allí i mos han dit que... Escolta, tio, si jo, en tots els meus respectes cap al president d'aquí, si mi em fan servir de, de marioneta, els digo, mira, eh, vaig la eh, credencial de presidente ahí la tiene. Aquí la tens. La tiene. Y ¿eh? Ahí, ahí, eh, ahí es donde yo decía ah, que ahí es donde yo decía, Vete, vete por ahí, hombre. Que se me va, que me toma el value. Ahí donde yo decía que le mandaba un abrazo a Buffy, porque creo que un hombre válido, aunque yo yo me hubiera gustado, y te lo digo de corazón, no tengo nada en contra de pero yo hubiera puesto de candidato a Vicente Tejada de Candatilé porque era el número uno para ser presidente del fútbol insular, porque vale con crece Y a, y a, desde aquí le digo que si necesita algo del labio tendrá mi apoyo, pero también le digo, como ha dicho el maestro, como ha dicho el maestro, si, yo, soy una marioneta, le digo, aquí tiene el carnet de presidente y me voy a comer con mi mujer. No es una de en contra de ninguno No, no, pues en contra. que es el presidente de la Junta, eh, eh, insular farà, i, i ho sé perquè eh, el conec i perquè he parlat amb ell i perquè tinc una certa relació amb ell, jo sé que ell tot el que ho fa, ho fa en tota la voluntat del món. Jo no sé si aquí també intervé o no intervé, però bueno, al final això és esport escolar. que intervenir el president. No, és esport escolar. Me refereix que aquí també intervenen probablement altres institucions, no només la federació, però sí que al final és una activitat tutelada per la federació. Està tutelada perquè llavors sí que en Miquel Bastard se'n va en escamp, sí. que està molt bé, vull dir que el que toca, però no només van escamp de primera divisió, se'n van escamp eh, de, dels prebenjamins i desbenjamins i entregues les medalles o les copes, que està molt bé, que està molt bé que ho faci, perquè els boixos també s'ho mereixen. Però, però vull dir que la federació ha de mirar també perquè Eh, una actividad de estas características puede jugar en igualdad de condiciones, en de condiciones que eso es lo que corresponde. Pues lo que decía el maestro, te, voy a robar dos segundos, si no es más fácil, si, si Buffy entraba ahí, le pidiera opinión, y Buffy tiene que coger el teléfono y decir, señor Miguel está al que le mando un abrazo, que es amigo mío, de todo lo de los, supongo que lo que estamos aquí, esto creemos que no es justo, que los niños viajan a las 6 de la mañana a las 7, porque no es justo, tal y cual Y si no lo acepta, mira, Miguel, está, yo venía aquí con Tony Lucía a trabajar, aquí tiene mi dimissió, que venga otro. Y mira qué fàcil. No, i al final, mira i al final els equips ahí van perquè no es sí pot no jugar amb il·lusió dels boixos. No, pues, no es pot jugar ah, amb il·lusió dels boixos. Creo, Però el que, això... just seria, ei, aquí us quedau ah, i fosqueu no, vosaltres. Que, sí, sí, sí. eh? que seria? están demostrando que son superiores, pues tendrán que buscar no dan la facilidad, al contrario, porque eh, los clubes seguro que tienen información con tiempo de antemano para moverse. Y eso se le tiene que pasar a la federación. Mm, no te creas Bueno, ¿eh? un, par de semanas, un par de semanas, en un par de semanas. mira, en un par de semanas, una semana. Per que el, di, dijous passat, un par de días, encara els dos equips aquests no sabien en quin camp jugarien. I la federació? No ho sabien. Forma? No sabien si <laughs> a Calvià... La no li llega... L'única informació que tenien... Los fans, que si van a les 7 de la mañana. No, no, no. El, eh, eh alrededor de Palma. redor és de Palma. No? Ja. Vinga, el Portmany. A veure, que, eh, com una decepció, no? Una gran decepció. Vull dir, jo, eh, eh jo... Es va fer un equip es va planificar per fer campió, jo, yo prometido, no per, per pujar. prometí hoy que me va a tomar 6 value me he tomado cinco y uno se lo voy a dejar al INDE. Al INDE porque te voy a decir una cosa. Yo podría decir ahora de Pepe Arabí, podría decir, pero mira, en estos momentos me voy a posicionar a su lado porque está tan jodido, porque hizo un proyecto de unos jugadores que el Pullman no subí con este equipo a tercera división, con la, con la tercera, que, que el 50% del equipo son muy malos y con esta regional Pulma y con el equipo que ha hecho de 20 jugadores que tiene, 19 en Juan tercera división, y el ridículo que ha hecho espantoso. Mira, no puedo decir Pepe Araví, Linde, Forneri, eh, Nacho, jugadores, que me parte el corazón de, lo que ha pasado en el Pulmay, pero que más de uno tenía que decir, aquí está mi carnet, aquí está mi identidad, me voy a bañarme porque... Bueno, para tu vas dir, que me han perfectament, perfectamente, eh, que això además lo ho dius molt no? Pero que si en enguany no es pujava, la Zodiac... No, si la Zodiac se ha arrancado. La Zodiac, la escúchame, la Zodiac, mi Paquito de Fisioaire, de San Antonio, tiene una Zodiac para llevar a los jugadores ya y a, la directiva y a Pepe Aviva con dos flotadores. Van, nadando ya, porque es que estoy seguro que sin Y además, en unos días verá la que sería en el Pulmay Ya tengo entendido así por lo harto que algunos jugadores del Pulmay hasta son capaces de coger el barco para enderezarlo. Eh, así, no lo sé si oficial, pero ya me ha, eh, me ha llegado a Malibu esta mañana el rumor, que he hablado con una persona. ¿Y qué te parece? La Digo yo. Lo que diga ahora, sé que INDE está jodido, el presidente, y, supongo que Pepe vi más que nadie, pero que Pepe vi tiene que hacer unas declaraciones, como lo otro ya hizo, ahora decir, yo me culpo también de este fracaso, don para Paraví a la cabeza, que es lo que honra a los entrenadores. Me Bueno, yo pienso que aquí ahora no es el momento. No, va esperar año que viene. de dir si la junta directiva. Jo crec que tot han posat mucha ilusión, sí, total. però que això és futbol i que podría pasar. Todos pensaban de que el Pormany tenía muy buen equipo, como molt bé ha de que, però jo crec que en el Portmany una de les coses que el va perjudicar va ser que va guanyar el primer campionat amb tanta facilitat que se varen veure que, que el segon campionat de regional preferent ja ho tenien tot fet i això els ha perjudicat. Els va costar ser campions, en el final ho varen ser, i a Caixa Lleguega pues, tots pensàvem i tot dau, no, el Portmany té un equip que podria jugar a tercera divisió, jo el primer ho pensava. Eh, s'ha trobat un equip que en realitat era un equip veterano, perquè tenia jugadors veterans, com el cas de, de Dot Central i d'en Roca aquell, que jo crec que, que ja devia jugar quan en l'àvia jugava, i entonces què passa? Pues <laughs> no va ser, llavors van venir les presses, va tal, i, i no ha pogut ser, però això és qüestió de futbol. Si ara avui el Portmany hagués eliminat aquell equip, tots dirien bé, dirien que el Portmany ha fet una gran temporada i tal, i clar, jo l'única cosa que els diria que no perdin la fe i que tornen. Jo sent, cariño pel por com ho sé sí. com la Peña o la Ibiza, els equipos que jo he estat. I jo sé si il·lusió que tenia en Forneri, si il·lusió que tenia en Pepe Linda, els directius, en mm. Pepe Rebí i els jugadors, perquè el Portmany jo crec que mereix un equip a tercera divisió. Però el futbol, eh, de vegades, ni en, ni en sols ho pot comprar sí, tot. Sí. O sigui que... Bé, eh, decepcionant, eh, decepcionant, i, i, bueno, i en Pepe bé, diu que no és un fracàs, que no parlaria de, de fracàs, i bé, vist lo vist jo sí que parlaria de fracàs, o sigui, de fracàs, perquè eh, indudablement la primera, o sigui, la primera lliga eh, pues varen, varen sortir disparats i la segona varen tenir més dificultats de les que, de les que tocava. Indudablement, eh, aquest equip mm, no ha competit a prou. No, perquè ja li pots dir, si tens, si tens, si tens 20 jugadors que tots han jugat a tercera divisió, que és el subjectiu d'aquesta directiva, és pujar a tercera divisió, no, no has competit com, com havies de competir, això és, és evident. I si hi ha hagut eh, algun merder que un altre, perquè mm, ara no parlam de merders, primerament perquè jo no en sé res, o sigui, jo mm, estic aquí fent un comentari, però mm, si en un principi, quan va començar el tema... Quan alguna campana sentit. Vàrem dir, no? vàrem, exacte, vàrem sí. dir, és que té tres porters tots... De... Avui m'ho ha, dit, ha dit un porter, un porter professional, m'ha dit, però és que tenia els tres millors porters d'Eivissa, de, els tres millors porters d'Eivissa els tenia el Portmany. Però anem a veure, per què vols tres porters, els tres millors? perquè n'hi hagi dos que estiguen descontents. O els has de fer jugar, els has de fer rodar, primer un, llavors l'altre i l'altre i l'altre. I d'aquesta mateixa manera, doncs, ei Déu regut, ei Déu regut, que jo no estic allà dins, que jo no en sé res, que jo no en tinc ni idea. Però mm, sé més o menys com es maneja un equip de futbol. Eh, això sí que, que no hi ha ningú que m'ho puga, puga dir. El que està claríssim és que allí dins pues, bueno, pues hi ha hagut algun jugador que no ha estat content de la manera que eh, no s'ha sentit no s'ha sentit valorat, no s'ha sentit el que siga, i només que hi hagi dos o tres que no es sentin valorats i es pensaven que, que serien titulars i que llavors ha vengut un altre, i ha vengut en Titi i un Tato i els hi ha fotut el puesto i ja l'ha marmat. I, I clar, jo penso que, jo penso que a vegades, a vegades pues, no has de pensar que tens els 20 o que vols 20 jugadors tots, tots és millor, sinó que busca una compensació, que hi hagi gent que es tiri d'escarro i que el resto pues, es sentin, perquè és que en Angelotti ara busca un delante centro, avui ho he sentit, que li jugui els 20 darrers minuts. O sigui, ell no buscarà un, un, un, un delantecentro que, que el tingui allí en, en sucul damunt sa cadira sense fer-lo jugar. No, està buscant al Madrid un delantecentro que li jugui els 20, els 20 darrers minuts de cada partit. Bueno, doncs ja t'ho ja he dit. Amb aquest exemple, amb aquest exemple t'ho he dit tot. Sí. Però hem de tenir en compte, perdona, que també ha tingut la mala sort de que en Titi, que és un gran jugador, no, ah, no que tu el No, no, no, però, però, però, però no posem mala sort que antes d'arribar en Titi, antes d'arribar en Titi tenia, tenia un equiparro. Jugó l'altre dia... I, i, jo, jo te vaig a dir una cosa, us ho vaig a dir com a directiu. A mi, si jo som directiu del Portmany, president, vicepresident, i em passa el que m'ha passat, vamos, hombre. Hombre, yo, vamos, hombre, vamos, yo hombre. Estuve en el partido. Vamos, ¿no? el, hombre i realment referent al tema Titi... Eh, I si hi, ha hagut, si hi ha hagut problemes no els han sabut tallar a temps. Aquest és el tema del Portmany. Hi ha hagut problemes i no els han sabut tallar a temps. Mm. I aquest és el problema. Bueno, heu tingut una situació no delicada. No, no, no, no, Hombre, no ho sabem. Jo que sé. Entonces, no, però, però ho dic. No, no, hay un preferente, se lo tienen que mirar i valorar en què, en què, estan, en què està fallant. ¿no? Realmente, sí, és una, una decepció, un, Una lástima que el Pulmay, ¿no? Porque que te elimine el séptimo de, de Palma, pues muy bien no ha tenido que hacer tú las cosas para no pasar, ¿no? Mm. Yo, referente al partido, puedo hablar porque estuve allí y, en primer lugar, la gente, la verdad, que arropó al Purmay porque hubo mucha gente a pesar del mal tiempo, estuvo lloviendo todo el partido. Y yo creo que el Purmay no afrontó el partido como una final, bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, la primera parte solo tiró una vez portería. Eso es eso es duro, ¿no? Cuando, cuando un equipo con el potencial que tiene y, el, y en la primera parte estuvo muy fría por parte de los jugadores. No, no, no, no veía yo, por ejemplo, no veía yo un, capitán de, dentro del campo como ocurría con Santa, ocurrían con los, con los anteriores, que, que arrimaba, que metía, que apretaba a la gente, ¿no? no se lo vi bastante frío al equipo, ¿no? Con el potencial. Después, el equipo, el rival vino a defenderse solo, a tirar balones fuera, si llegaba y no llegaba. David Prayo creo que estuvo allí de, espectador, eh, no tuvo ni ocasiones de peligro de, gol, no. La segunda parte eh, mejoraron pero estábamos en la misma tónica, ¿no? En la misma tónica en cuanto a que un equipo bien cerrado, defensivamente ahí metieron el autobús, el avión, eh, todo, todo, todo. Metieron ahí las familias que vinieron, vinieron todo. Pero los jugadores más teniendo la experiencia que tienen, ¿no? porque el entrenador puede marcar una, una, una estrategia, una táctica, tal, pero los jugadores que, que además con experiencia y, teniendo gente como las tenía en el campo, y Titi tuvo, estuvo 20 minutos que también lo recuperó, bueno, por lo que se ve, Parrita, el fenómeno de Parrita ah, lo, recuperó y pudo jugar al menos un rato pero yo creo que, la gente no, dio todo, eh, no, la intensidad, dónde jugar, dónde te la juega, ¿no? Yo he no. que de que si va de penales que nos van a pitar, no sé cómo ver no? Es que para un una... el eh, maestro ha dicho una eh, cosa... No, no, no, no, yo más que el penal, eh, un equipo tiene que ser superior para pasar, no esperar que el árbitro te pite, ah, que, que, aquel no te pitó, que aquel era tarjeta, que yo creo que tienes que a, por eso Si hemos visto los últimos ascensos, o eres mejor que el contrario te queda, o te queda en el cajón. Pero sobre todo una de las cosas de valorar, ¿no? Yo creo que el Purmay... Eh, en, nueve años, en nueve años creo que ha habido tantísimos cambios, yo creo que eso se tienen que mirar porque la cantera es una de las mejores que hay eh, en la isla y hay jugadores que, tienen muy buen nivel y yo creo que tienen que valorar, hacer una reflexión el porqué también de tantos entrenadores, eh, cada dos por tres cambiando entrenadores, yo creo que no sé si dan 12 o 13 entrenadores después de Pepe en nueve años. Yo creo que es un tema de valorar también dentro del club y que valoren, evidentemente, viendo los que yo creo que hay jugadores que tiene nombre, pero, pero que ya en el campo le cuesta. ¿no? Yo creo que hay que hacer una, una reflexión todo y que, si el compromiso, el compromiso, está desde el principio, desde el principio. Yo creo que ahí los jugadores, bajo mi punto de vista, como aficionado, no le vi que dieran el, 100%. Eh, el maestro ha dicho una cosa sabia, porque es un brujo. Más vale cuando tú metes un saco naranja y tiene una podrida y te pudre todas, el Purmain o el equipo, cuando es un equipo colectivo, el entrenador, el presidente, los que manden, se tienen que dar cuenta que una naranja te pudre un saco entero. Y a mí cuando sea entrenador, sea jugador, sea el que sea, me desestabiliza un vestuario, me lo voy a cepillar. Pero a cepillar por el bien del club, porque los sentimientos son los sentimientos y hoy hay mucho egoísmo. Y ahora os dejo la palabra. Bueno, no, busqué un minuto Eh, Mario seguirá como entrenador de la Peña? ¿Sí o no? ¿Qué han pensado? Es que no tenemos tiempo para No, no, sí o no. <laughs> ¿Seguirá o no seguirá? Yo a, día de hoy, lo veo más fuera que dentro. A día de hoy, pero porque, en la Peña hay algunas cosas baja que, presupuesto, que Mario no la va a aceptar. ¿eh? a lo mejor se tendrá que ir. En Sergio, si baja el presupuesto, no. Yo lo veo, lo veo. Si baja el, presupuesto, no. El presupuesto baja. Pues, si, si, si no... Si, el presupuesto, <laughs> Y I d'ell se n'anirà. Si, no, si és per aquest motiu, se n'anirà. Claro. Eso es lo que yo digo. Interrogar, ¿no? Interrogar. No, no. Yo lo veo agotado, ¿eh? Yo, lo me lo encontré el otro día. Yo lo veo, lo veo cansado, le tocan agotado. temas que él no va a hacer un equipo competitivo y le bajan los chingües, incluso a él li tindran que bajar los chingüis, dirà que se va. Com va, hi ha debat, hi ha debat, i dilluns que ve encara tenim l'eliminatori del formatari, per tant seguirem, dilluns que ve en parlarem. Gràcies a tots, tot el Juanito, l'avi, Sergio, i a tots vostès, tornem dilluns que ve.